91.4 de l'FM. Molt bones, penya. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 260 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el pim-pam-pum en una edició ben rodoneta com aquesta 260 que arriba avui en directe des dels estudis del casal independentista i popular Can Capablanca, des dels estudis de Radio Trama, com sempre ben rodejats de, i rodejades d'amics i amigues i com sempre presentarem a la gent que ens acompanya avui en aquesta edició 260, el primer que, que presentarem, el que no pot faltar mai, el que fa que això funcioni de manera excel·lent, el que fa que tinguem directe i que tinguem tot el que tenim, és el mestre Tecles, és el nostre reverendo Tecles. Què dius, bonic? Què passa, família? Doncs pues què, avui, avui ens falta l'Eric, però som un munt de gent, eh, aquí a la sí, sala. Sí, sí. Es nota que hem començat un any nou amb forces renovades, amb moltes ganes i amb molta il·lusió. I tant. I avui farem un programa on segur. Sí, la veritat és que l'edició 259 va ser superxula, va ser un retrobament després de festes de nadalenques i així va, va quedar ben, ben rodoneta. Uh, també a la, a la seva banda, a la banda de, del, del Ricky, el que no pot faltar mai, el que ve directe des de Barberà, el que porta els temes zarranganos més suculents, el que fa que tot, tot un tolli, és el mestre Manolo, que dius bonic. Què passa, penya? Molt bé, avui he arribat una miqueta tard, però bé, eh, la veritat és que no vinc de, de Barberà, <laughs> vinc de... fa uns dies que no vinc d'allà, tu pots dir el que vulguis, bé, però no vinc d'allà. Soc de Barberà i ho seré tota la vida, però, però no vinc d'allà, vinc de, de més lluny. Uh, Ves i... un atasc. Sí, sí, sí, d'una task. I res, avui com... Mental. <laughs> una task mental, sí. <laughs> I res, això com deia, avui una miqueta em falta, em falta mig braç, o si tinc... Bueno, mig no, mig no. Hòstia, o si tenia Vienes dos, magullau, ara eh? tinc un. Vinc magullat perquè m'han operat. Uh, després donarem un número de compte per si em voleu fer un, un, un ingrés per les despeses de, de l'operació perquè ha sigut a, a, a Massachusetts i llavors ha costat diversos milions d'euros, llavors això, <laughs> després farem això. Grande Manolaco. I sí, ho deia, ho deia molt bé, que estem molt ben acompanyades aquí al Pim Pam Pum, perquè també tenim la Bea, tenim la Lola i també tenim el mestre Pollastre. Què tal, bé. penya, com esteu? Bé, moltes ganes, moltes sí, ganes de, de fotre-li molta canya. Per aquelles que no sabeu, som un espai de música que estem sonant a, a Ràdio Terra, a Ràdio Pinsania, a Ràdio Activa i a Ràdio Trama i que fa 260 programes que ens agrada remenar en el món musical de la música reivindicativa, combativa i alternativa amb estils diversos i, i temàtiques polítiques i socials. Ara ja ho sabeu, comença això de seguida, em sembla que, sóc jo el primer cobra Comences foc. tu, no? Vinga, sí. va. Mira, ho porto al Sidral Brass Band, aquesta banda de Sant Quintí de Mediona, amb el... són un munt de gent, ja veureu, em costarà la vida. El faran el Sergi, el Roger a la percussió, el Nico i els dos Jaumes a les trompetes, el Joan, el Pere als trombons, el Roger, l'Albert, el Pau i l'Adri eh, als saxos, l'Oriol a la guitarra, l'Ester a la tuba i el Joan com a showman i a més a més, a més a més, en aquesta ocasió porto un tema zarrangano que el fan amb les amb la Sound Six, que és una banda de vocalistes que va sortir no fa molt arran d'un programa de, de televisió, i porto un, una cançó nova que, que no fa pas gaire que ha sortit, que es diu Red Red Wine on Stage. Tema no?, per començar. Come on, come on, turn the radio you, baby. I met a boy last week trying to run that game. Made it sound so sweet when he said my name. I said, Boy, stop, run it back. You can talk that talk, but can you play that sex? I met a boy last night buying up the bar. Said I can ride top down in his Jaguar. I'm like, Boy, stop, run it back. You can drive all night, but can you play the sex? Baby, baby, I've been waiting for the one to. Play can get it if you got the thing I, I need to stick up, brother, with the James Brown soul. The type of red hot love that got me freezing cold. Say you can go all night the way you lay that track. But if you wanna hear me say, you better play that sax. Give it to me. música de la bona aquí per començar el pim-pam-pum. Primera bala tirada, seguim amb més música. Ara és el torn del Ricky, Ricky. que obrirà foc. Amb què, eh. amb, què, amb què comences avui, bonic? Bueno, jo també començaré suavet, com tu. No tant com tu, perquè tot i que porto una veu femenina molt maca, li fot una mica més de... Més xixilla. De xixilla. És la Lua. Lua Pua, també sí. no sé, Sí. A les xarxes, almenys. Que d'aquest últim disc que va treure, he triat un tema que l'acompanya eh, Librando el Corazón, un altre cantautor. Ah, que... Un altre clàssic d'aquí. Sí. I conjuntament han fet aquest tema que es diu Reventaron la pinyata i a veure què us sembla. Mm. decadencia se pasó, donde para la risa que el Estado te quitó, y entre tanto registro en mis tripas y en tu hueso, dimos paso a desalojar nuestro interior. En estas calles vacías ya no queda sino muerte, hoy de nuevo la pena nos visitó cordura nunca fue lo suficiente. Vamos con la locura a ver si nos va mejor. A ver si nos va mejor. protectores y que se sientan protegidos los que creen en sus poderes, que se extienda este mensaje y que cale, y las que no estén con ellos pasan a ser radicales y no van a temblar, pausar la tortura o las cárceles, porque eso aquí es tradición, pero en los medios no sale. Es difícil digerir los golpes del sistema cuando notas el ostión que te pega al corazón cuando te llaman para decirte que han detenido a un colega miedo como arma les funciona, pero aún quedan muchas personas a las que el miedo no les hace abandonar. Contra sus mordazas solo nos queda luchar, contra sus mordazas solo nos queda luchar. Ben bona, ben bona, ben bona. Suaveta per començar també, però home, amb, aquests dos cracs a les veus... Pues... Liberando el corazón i lo apua. Déu-n'hi-do. Sí, no, sí. Déu-n'hi-do. déu déu, Jo he de dir que em pensava que avui portaries una altra cosa que ha sortit fa poquet, que no sé si t'has enterat, que és el nou disc del Quique Tormenta. Ah, no, és que he estat molt liat. Pues... no, no pues ha tret un... No sé si encara no l'ha tret i el treu ara a principis de febrer i està fent uns avançaments, ah, però jo ja pues... tinc alguna allà guardada. Eh, cagón nena, se m'han eh? adelantat. el <laughs> vuelo, clar que sí. Precisament és el Manolo, em sembla ara el que, el que també obrirà foc. Seguim en aquesta primera rondeta. Doncs sí, mira, abans no ho hem comentat, però la Bea m'ho deia aquí així com de donant-me cops de, de colze, que avui ha començat el judici del, del cas Bemba. Després, sí. de, després de 14 anys, eh, per fi per fi comença, no? per fi ha sortit alguna cosa. Vergonya, cavallers, no, vergonya. No sé si heu estat aquest matí al, alguna per allà o, o què onda, no sabem com ha anat. Esperem que quedi en res aquesta basura de, de, de muntatge. Sí, exactament. Una segona Crec que han, han de tornar-hi, però, però encara no se sap. Bueno. Res. Doncs això també m ha, m ha, moltes vegades diem coses de repressió i així, també eh, ens agrada celebrar quan passen coses bones. Una de les coses bones que ha passat aquesta setmana és que ha sortit que, que cancelen el projecte de, del mega aeroport de, de Notre Dame des Lans i, i amb la qual cosa la lluita de la, de la, de, de la SAT eh, pues, <laughs> la veritat que, que ha valgut molt la pena eh, hi ha tot un territori autogestionat brutal i per això us porto un tema d'una penya que es diu Brava, eh, que és del seu primer EP, que es diu Gaia Akbar, i és un tema dedicat a la, a la lluita de, de l'Assad per totes elles des d'aquí eh, bueno, una forta abraçada perquè per una vegada i per moltes més eh, hem guanyat. Celebrem-ho! Et ce qui me navre, moi, c'est qu'on organise aujourd'hui, je pense notamment à ces jeunes qui peuvent avoir un idéal, et, et tout le monde en a, on en a eu aussi quand on était jeunes, Je ne voudrais pas que ces actions se transforment demain en une forme de djihadisme vert. On défendra nos terres, nos forêts, nos rivières afin qu'elles prolifèrent. On fera face aux violences policières anti-autoritaires. On a choisi d'être solidaire. La politique, c'est cette maudite logique de profit mortifère. D'ordinaire, l'humain s'y enterre. Selon les pronostics, nos grosses villes ont 4 jours d'autonomie alimentaire réalisée. Qu'on est dépendant du pétrole. Si les ressources s'écroulent, elles s'écrouleront avec l'humanité. On pense à relocaliser, à jardiner nos qualités, à se radicaliser, admirer le capital. Pour lui c'est un festin, il investit dans le béton qui ne fait qu'infester Des terres et qui s'étend largement. Ainsi tous les 7 ans l'équivalent d'un département disparaît sous des parkings, des voies ferrées, des centres parcs et des aéroports. Mais un espoir est né. Autour des marécages, vont les barricades et que l'État dégage car la ZAD vivra. Ces sales parle de djihadisme vert, on dilapide vos machines de guerre. Kaya pendant que les machines, les djihadistes verts sont là L'industrie assassine, en verts sont là Kaya Wakbar, hors des sondes et des radars En transition car votre monde est un Pendant que les machines, les djihadistes verts sont là L'industrie assassine, en renvers sont là Kaya Wakbar, hors des sondes et des radars En transition car votre monde est un J'achète un freestyle en zone humide, à la gloire des marécages À la faune et à la flore de nos vies, que c'est barricage Résistance et sabotage, des maquis au bocage Vos belles cages de béton nous tiennent toujours en otage. Moi j'ai grandi en zone urbaine et mes poumons sont pleins de crasse. Je ne respire plus que vos excès citadins de masse. À la place de vos parcs éco-responsables que l'on brûlera, on mettra quelque chose de plus indispensable. Nature sauvage, irrégulière, irrégulable. Loin de la croissance verte et de votre développement durable. C'est du rap décroissant, un hymne pour la jungle. Pour les frères du testé et pour les frères d'Agen. Kaya c'est clair et sans concession, c'est sur le bûcher qu'on réglera tous nos contentieux. Précis et que le système met la pression. Normal que toutes les âges soient si précieux. Planquer les machines, les djihadistes verts sont là. L'industrie assassine, les renvers sont là. Kayawak part, hors des sondes et des radars. En transition car votre monde est un cadavre. Planquez les machines, les djihadistes verts sont là. L'industrie assassine, les renvers sont là. Kayawak part, hors des sondes et des radars. En transition car votre monde est un cadavre. Música Sous le bois du ciment, on atteint la hache de raison. Nos vies asphyxiées sous une plaque de béton, éclairées au néon. Nos rêves ont l'air sales quand on ne les trouve pas dans les rayons d'un centre commercial. Leur ciel abrite un système violent et leur kérosène carbonise mon cerveau. Leur valeur de la République ou intérêt privé, vu qu'ils ne font que réprimer au nom de l'intérêt public. Les dernières pelouses sont entre des poteaux de foot. Le monde entier comme une immense dont route. Coûte que coûte, anticapitaliste et décroissant, vent le vent et bien rien démocratie, démocratie dans leur bouche réactionnaire.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 dedicada a l'assat. La, no havia ni comentat que el grup era francès ni que era un hip-hop drum and bass, però ja em sembla que, que ha quedat però prou clar. Però, clar no? I tant. Ben guapa, eh? Ben guapa bé, la proposta Manolo, per començar, ben tirada. El Manolo sempre pujat un, un esglaó més, per això sempre l'ordre acaba pràcticament amb ell. I <laughs> esto assassin. Mira, us porto una segona, una segona bala, que és, és una cançó que ha sortit avui. Ahí, al vuelo eh. també, l'hem pillat al vuelo. Ai, ai. Gentilesa del, del Soto, són els Pirates Son Sistema, aquest, aquest mític grup de, de Riggy, ska i dancehall i drums, drum and bass dels Països Catalans, format al, al 2001, amb el Soto, el Pep i el Sergi. És un temazo del videolíric que, que ha sortit avui mateix, com dèiem, és un avançament del que serà el seu, el seu nou CD, eh, que sortirà cap al febrer, i és un CD i una cançó que porta com a títol Remena. <laughs> La pirata ja és aquí. originals virats a un sistema aquí, provocant de mala manera passa tu bé, mou el cos, sent tu mateix, surt del cau, la ment al cor, deixant-hi la pell. Siga una nina, nana, nina, no, nena, Luca de la Bona, amb la pirata Son Sistema, aquí estem, clar que sí, el pim-pam-pum, una miqueta millor. Ara, després d'aquesta ballaruca, cosa s'ha semblat, família? Bé, home, bueno, eh, eh, sí. <laughs> Què t'ha semblat, Ricky, eh? <laughs> a mi m'encanta. <laughs> Ets un cabron, Ricky. Bueno, aquesta penya està a punt de treure un disc, no? Perquè això és un, és, és un avançament... Sí, és un avançament, sortirà cap al febrer. Encara no hi han dates del tot concretades, sé que el 8 de febrer arribarà en, en format... Eh, en format guap per la gent que, que el compri de, de preestrena, sí. per dir-ho d'alguna manera, però quan surt a la llum el dia que estarà a les botigues no, no, se, no se sap encara. Uh mhm. -huh. però bueno, no, no queda gaire, segur que pel febrer ahir, ahir ho tindrem. Moltes ganes, moltes ganes d'escoltar de, aquest, aquest nou treball de la Pirata. Més música combativa. Uh, ara és el torn del Ricky. Després de la Pirata m'ho has ficat difícil, eh, Isma? Sí, eh? Tu també sí. portes ahí música combativa amb lletres punyents, eh, cabron? Sí. <laughs> bastant, a veure, a veure, ara tu què... Bastant, bastant. I també són bastant còmics aquesta penya. Són els FRAC, la Fundació de Raperos Atípicos de Cádiz. Sí! I he triat un tema que podria anar dedicat als de Ciutadans, però no és així. No va més per la banda aquesta de la Rosa Díaz i companyia. Li dediquem de... al Marxo, potser. Home, el, el fascista que és... jo crec que es mereix com a mínim aquesta cançó. ah, <laughs> Marxo. Me <laughs> Bueno, el tema es diu Unió en Progreso i Dancehall. Clar que sí. Somos la Magenta Crew. vida al sol, unión progreso, vida al sol, unión progreso, vida al sol, unión progreso, tal sol, unión progreso, vida al sol, unión progreso, vida al sol, unión progreso, vida al sol, unión progreso, tal sol. No somos de izquierda ni de derecha, mi fapaca contesto, saca el vestuario, nos juntamos con fachas pero no son de derecha, no somos de izquierda ni de derecha, mi fapaca contesto, saca el vestuario, nos juntamos con fachas pero pero no solo No hacían 15 m en el carajo para los votos. O el carisma de la rosa y su voto. Verdadera alternativa progresista española. Tony Cantó, que me de coca sola Somos laicos, progres, españoles y europeos. Que si le quita el euro queda un sonido muy feo. No economía nada y no digo de naciones. Vamos a viajar autodeterminaciones. Se abre la abanico de opciones hay caños No nos conformamos con la Europa de este año. No somos oportunistas, solo pensamos en ti. Por eso queremos decidir desde Madrid. Nuestra Rosa Madalí de los desde chiquilla. Y ahora te sigue hasta un Tolín Que antes era facha, pero ahora es el centro del centro del espejo volcamiento. Unión progreso, vida al sol. Unión progreso, vida al sol. Unión progreso, vida al sol. Unión progreso, vida al sol. Unión progreso, vida al sol. Unión progreso, vida al sol. Unión progreso, vida al sol. Unión progreso, vida al sol. No somos de izquierda ni de derecha. Zapaca concepto, sacamos vestuario. Segundo mega flecha. Nos juntamos con fallas, pero no son de derecha. No somos de izquierda ni de derecha. Zapaca concepto vestuario. vestuario. Ya pero no son Álvaro Pombo como un saco hombro. Pesa mucho porque está todo corvo. Dosis mi hueda, hay que aprovechar. Se acerca las elecciones, buena fecha para pescar. No somos Romeo, no somos ni ruleta, ni ni pescado, leemos la gaceta. Somos los de todo lo malo aquí, es jeta. El centro nacional con un mazo de jeta. Listas abiertas, pero siempre gana ella. Tú no te quejes o te metes una querella. Nuestra ideología es como una paella. Todo lo que le eche le va bien, está estupenda. Fuera del guay, Fernando Sabater. Esto parece el dorado amanecer. Muy preocupado por el riego de la prima. Primo de Rivera, nos la pone dura progreso, vida al sol, unión progreso, vida al sol, unión progreso, vida al sol, unión progreso, vida al sol, unión progreso, vida al sol, unión progreso, vida al sol, unión progreso, vida al sol, Unión progreso, vida al sol. Somos la unión del populismo y de la la izquierda por derecho nos da un poco de alergia, nuestras falacias provocan aerofagia, de tu cerebro succionamos la sustancia, somos de izquierda y de Un libro me contexto, El lectura, Nos juntamos con fascia, pero no son de derecha. un Progreso, un Progreso, Progreso, Progreso, Progreso, sol! Para follar hay que encontrarse en la misma casa o en la misma habitación. Si nos encontráramos en la misma institución, follaríamos. En algunos asuntos y en otros no. igual había momentos en los que uno quería y el otro no quería, porque no estábamos de acuerdo en las condiciones. Follaríamos. Tremenda, ¿no? <laughs> Espectacular. Tenen algunes cançons que sé, ni fu ni fa, però tenen alguns autèntics temazos. Sí. Com aquella que recordàvem abans fora de micros, la de... La de que vuelva la URSS. Que vuelva la URSS. Aquella és molt gran. Que ens la va ah. fer conèixer el Marxo, sí. justament. Tremenda. A mi, tremenda, a, a mi aquesta m'ha encantat, m'ha deixat badat i, i està bornit. <laughs> molt bé, molt bona. I, I ara bueno, que no hi ha l'Eric... Cap però... on anem? Exactament, no tenim l'Eric, però cap on anem? Però farem una petita introducció als llibres combatius. Le burro, le resultados del fútbol y no sirva para hacerse bajas. Le burro, le burro, le burro, le. Les vagues generals no són el que solien ser quan la, quan les mineres de Fígols el 18 de gener de 1932 decideixen començar la vaga, no és per una millora salarial. En convicció i entusiasme proclamen el comunisme llibertari, segures que són les primeres d'una revolta global, la bandera negra i gran i grana, perdó, eh, uneja a Sant Corneli no tant per uns, eh, per uns ideals teòrics, sinó per estar tipes de morir treballant, a les mines i a la fàbrica, per desitjar un món sense jerarquies, on gaudir conjuntament dels fruits del treball i així ho, ho, ho van fer. Des de les mines de Cercs i la fàbrica de la colònia de Sant Corneli, la primera a aturar les màquines, la revolta s'escampa per la conca de l'Alt Llobregat, Berga, Gironella, Puigreig, eh, Cardona, Súria, Sant Padó, Sallent, a Barcelona, però s'havia decidit que no era un bon moment per, per fer vaga. Així, homes i dones que portaven dies autoorganitzant-se per un món nou van haver de triar entre l'exili o la repressió republicana, que va instal·lar l'exèrcit a Manresa i va anar apagant els, els focs un a un. Aquesta experiència revolucionària, curta i sense el seguiment esperat, ens ensenya que des de l'espontaneïtat i l'esperança tot es pot. Això que us deia és un relat que... Bueno, un petit relat de, perquè fa 86 anys de la, de la revolta de Fígols, un dels primers precedents de, de lo que va ser després la, la revolució eh, llibertària aquí a, a Catalunya i això, o sigui, com que era una efemèride i avui no teníem l'Eric, eh, pues tenia ganes, a més que coincidia avui, cada any ho dic, però avui justament eh, És avui, eh? ha coincidit. A més, a, a la directa han fet un article que es diu La revolta de Fígols, 5 dies de comunisme llibertari, és un article que es, està prou bé i aquí també citen un, un llibre que són les memòries del Pedro Peralta eh, García, que és un dels que va estar allà a, la, a les revoltes, que es diu Les mines de Fígols, una història de la revolució social i que ha estat editat ara el 2018 pel Centre d'Estudis Llibertaris eh, Federica Montseny i que, que us recomano buscar. També fa un temps l'Eric va, va presentar un llibre que és una obra de teatre que, que van fer per allà, per allà dalt, i hi ha un llibre de l'obra i així, i, i això ho recomano aquest article. I... Lluita i revolta a la Catalunya central, històrica. Sí, sí, jo crec que és important, que I, és, un, és i... un fet històric que, que tampoc igual la gent no, no acostuma a parlar tant i així, i jo trobo que és un precedent prou, prou important. I la referència literària que ens has portat, d'on jo, treta? Eh? Jo us he portat un article, que, bueno, un petit relat que es va fer a l'agenda Paracuina Pensa de l'any 2016, en la que hi havia diferents relats de, de, bueno, de moments d'autonomia de, de la història, i us porto aquest en concret eh, bueno, dir això que, que els van matxacar o sigui, van, van, van fer vaixells i van exiliar o sigui, 104 anarquistes van ser deportades a, a un vaixell, al vaixell que es deia Buenos Aires, a, fins a Guinea eh, Equatorial, i, i, bueno, i així, així anava una mica la, la república, no? també. I res, dit això, jo... Què ens no, Normalment portem un tema que té relació amb això, la veritat és que mm, <laughs> el que jo porto no té gaire relació, Uh, Espectacular, deixem que et digui l'efemèride que ens has portat, eh? Jo crec que està guai, sí, no? Sí, Com sí, anar ben, recordant... Molt ben trobada. No? Uh, molt ah, interessant. Sí. sí. I mira, us porto, no sé si us, ho heu anat seguint, però hi ha un, hi ha un PD de, de, de Gandia que es diu es diu uh, Martín Plan B, no sé si el, si el coneixeu. El Plan B, em el sona... Plan B que hagi vingut en alguna ocasió com a, com a col·laboració. Sí. O com a productor, també pot ser que faci sí, de productor. Sí, sí, sí, sí. sí. Que... Fa, de, fa de productor. Doncs pues bé, ha, ha tret un, bueno, una sèrie de, de, de, de cançons que es diu Plan B and Friends, que surt ell, ell punxant i llavors... És DJ, no? Sí, i llavors eh, hi ha, no, no, no sé quantes cançons hi ha, però hi ha cançons de, amb els auxili, amb a, las que os porto yo que es amb, los chicos del maíz y al Pancho de, del zoo, am la raíz bueno, amb, amb, vario, amb varias máquinas ah, tema en cuestión que os porto uh, es diu oh, oh, oh, El ritmo es pur, a ah, Mejías, de los chicos del maíz y al Pancho de, del A buen ritmo A buen ritmo ¿Eh, ¿Qué pasa? En 2010, Benetúser, Gandía, Plan B está en el beat, pura y pasión. Hacia Magnao, Antoni Mejías, Mancel en el aire subir tu libido, admítelo Este pibe hace íntimo y auténtico Entre tanto plástico, entre tanto excéntrico Con menos alma chico, con puto desértico Si pillo el micro no me tose cualquiera dar mejor espera, hallarme aunque me muera Valguera Quieren frenar que llega la y vean Que este fiera golea que se con la escuela y vuelan Si Sílabas libres en tus altavoces Ante ritmos veloces normal que sé Pero esto los cogen, a afilan y entonces No vas a olvidar nunca sus nombres y cocen Esto es MC y Martín Si yo lanzo skills guardo tu cadáver en mi jardín Justo al ladito de limón eso pero y quiero la victoria la quiero sin peros que persigan a raperos embusteros que vacilan de acumular dinero la mamá todavía hace la cama y el puchero quiero versos sinceros y placenteros que en ceros pongan en celo quiero ver los brazos levantados esto no es un atraco es un puto golpe de estado loco que va a reventarme el cap de ese meneo ni de buen salva deixa'm ballar dormir en demás Su hambre es que Deixa'm ballar, ridem demà El ritme és Tenim un pla, plantar-nos al teu servei de matina, muntar-te una nit de traca, no n'hi ha. Quatre bandits més idonis va invocar a Zeus i traure foc dels bolis per una volta sense discursos. Vull la proclama gaudiu fins a esgotar-vos. El menú és barat, la taula està parat, La és copiós, no te l'acabaràs ritmes intensos, baixos grossos, flows immensos, per a res amb la voluntat de fer-ho gran, de fer-ho bo, anem a sacsar-te el cos, plats i agulles, cançons velles, MCs firmant esqueles, un tremolar que et colpeja les orelles, malabarisme, shameless, shameless, quan pensaves que l'ocas de la nit arribava a creuar un llamp, quan imaginaves que la droga et baixava d'un colt t'ha tornat a pujar. Oh! el beat és l'amo de les ànimes. Ara sentiu la litúrgia del sampler. Plan B, comença la sessió. A la va, cordeu-se el cinturó. Loco que va reventar-me el cap. De ese meneo ni Déu ens salva. Deixa'm ballar, dormirem demà. Su ampla és loco que Yo, yo, yo, yo, yo! Ahí va. Uh, perdó perquè he dit que era el Pancho, però de fet és el Pancho i l'altre de, del so, que no sé si algú sap com es diu. No. Uh, ara, mateix no. La, ara les, mateix... les nostres disculpes des del Pim Pam Pum per no saber com es diu aquest bueno, noi. Però això és el Pim Pam Pum, bueno, eh? Això passa, no passa sí. res. Vull dir, l'altre... Pues, no, no passa res. No això. passa, uh, no passa niente. El So i el Toni Mejías de Los Chicos del Maíz. Plan B, molt recomanable que escolteu els altres temes perquè hi ha, hi ha grandes allà. Eh? És, un, és un DJ de referència, de fet, el Plan sí, B. És un maquinote. Molt bé, molt bona música. De moment aquesta edició fa molta patxoca. Arriben a arribem ara a la, a la tercera a ronda. A la tercera ja? Comença portes, la tercera, Isma? arribem encara no a la, a la meitat, però gairebé. Ni puja ni baixa, eh, veia, però, però, però bé. Són els Badabó, aquest grup de música combativa de València, format el 2014 per l'Àlvaro al teclat, l'Agustí a la percussió i a les veus, el Víctor i el Raül a les guitarres, el Toni al baix, el Carlos a la bateria, el Dani i el Pau a les veus i el Carles com a DJ. Són també un munt de gent, és un temazo des del seu LP del 2016 Actitud i que porta com a títol Se'ns fa de dia. Música Cara als enemics de la pena Sense direcció, improvisant el destí Pletori com un xiquet enganxat o derrat Entre els teus pits, envoltat de nous companys i vells amics A una ciutat que ja s'alça de No sé com ho fem, altre cop se'ns fa de dia Alejant el món, dibuixant un somni que camina el temps ens hem fet experts en fer què ens surten els dies. I a la nit no li tenim cap rencor, que és la culpable d'estimar-se tan fort. No vull saber què faré demà, tan sols centrar-me en el que duc a la mà. No vull saber què passarà avui, sóc un sonàmbul dirigit per la nit. conducem entre cops ens fa de dia arreglant de foc dibuixant un somni que camina no sóc el tot a tu tampoc la meua medicina no sé com ho fem entre cops ens fa de dia arreglant de foc dibuixant un somni que camina no sóc el tot a tu tampoc la mirades en ulls d'innocència d'aquell home que solitari va buscar conversa oportunismes de la vida formant convivència escoltar històries d'actors de vida perversa emballat i cantat per amistat o coincidència brindant en altres llengües ignorant la procedència trist acomiadar-se toca tornar a València dirigents per la convivència no sé com ho fem altre cop se'ns fa de dia arreglant el món dibuixant un somni que camina no som per tota tu tampoc la Se'ns fa de dia o no, però amb molta actitud des d'aquí, des del pim-pam-pum. déu nhi pinta, pinta bé, no? El, el, és, és un adelanto, no? Un no, avançament no, no, o aquest, no, aquest, era el, aquest és ja del... Aquest és anterior, aquest ah, és vale. de l'actitud del 2016, però vale. sí que fora micro parlàvem, Manolo, sí que, que estan a punt, no?, aquesta gent. Sí, o sigui, de fet és que és això, jo ha, ha sigut començar l'any i començar a veure avançaments de grups que ara a principis de febrer ens a començaran a caure els CPs i aquests són uns, els, eh, els, els Badabó, que a més feia catxo que no, que no sonaven per aquí sí. al pim-pam-pum, no? Sí, la veritat mm -hmm. és que els havien portat alguna vegada, però no, no moltes, i, i aquesta se'ns fa de dia. Feia molt temps que la tenia ahir a la recàmera i aprofitant això, que també és veritat que estan a punt de treure el nou CD, doncs eh, he volgut, he volgut portar-la. Molt bé. Molt bé. Així ha començat aquesta tercera ronda. Seguim en aquesta edició 260 del Pim Pam Pum, a l'estor del mestre Tecles, que tiraron un altre tema no dels seus. Sí, dels meus o dels nostres, perquè Ah, és la... És aquella, és aquella. <laughs> Però passau, eh? Estem parlant de La Perrera, aquest col·lectiu musical enfocat al hip-hop, però que toca també té influències del soul, de funky, de reggae. Sí. I, bueno, és el... Almenys jo els he conegut per aquesta cançó que és titulada com la primera cançó sobre el referèndum. Hem portat diverses <laughs> coses eh, de la Perrera. Vam portar el, el Perro Loco, diria, i també vam portar el gos de l'Uri amb el Marc Palli, un parell de ah. la Perrera. De, de fet, va ser gent de la Perrera que es va posar en contacte i que em, va, em van passar aquest tema, que jo ja, de fet ja l'havia escoltat i em sembla brutal. I bueno, digues, digues. No, res, eh, jo també aquest tema l'havia escoltat ja fa temps que va sortir això, no? Ja fa un, unes setmanes, sí, no, això? Sí, sí, sí. Jo l'havia escoltat i, però clar, en aquella època no feien programa perquè era totes les vacances aquelles. I l'altre dia el vaig veure que el compartien, no sé si al Facebook o no, a, on era que el compartia algú i vaig dir, hòstia, no, és que això no ha sonat. I és bo, eh? I és bona, és bona. A veure què us sembla. De l'1 d'octubre. De l'1 d'octubre. Propia de Sí. Y decirle a Juanma que el catalán no es un idioma, es un dialecto, cultura general. Somos igual de malos tratando a los talibanes que a los catalibanes. ¿En qué clase de basura se ha convertido esa sociedad? Lo que debía haber estado rodeado es por una compañía de carros de combate. Salgan ustedes inmediatamente de ahí porque vamos a abordar el parador. Han actuado con profesionalidad y de modo proporcional y proporcionado. Sento aquells que no estem sols sota els cops i el cos blau. Al règim del 78 li fem un knockout. Qui cau s'aixeca com Carlos Fonseca i tanca el trau. Som les àvies ferides, som les manis on hi ha pau. Tot això és un cacau, seguim fent sarau. L'1 d'octubre defensem escoles com formigues al cau. Poder popular infinit contra la als palaus Carmen la mela, de la justiție rubarem la sclaus Bă de arme dau tare, proști cu mințile goale Cu un simplu gând în cap, fără sens și nici valoare Se ascunde sub o mască fiindcă e rușine mare Fiind potriva la popor chiar în ziua de votare Nu știm să vorbim, mai să scoatem armamentul Să acuzăm de desonoare, să arăstăm tot guvernul Un sistem democratic fără drept de exprimare Unde garda bate lume chiar în ziua de votare Plouă noștia, com la poliduc, mas La gent només volia votar per i clar què està passant Ara però ja està, hem fet una passa endavant. No volem conciliació, ara fotem el camp. Milatants i milatant redi pel conflicte. No acatem a cap virrei que imposin a medites. compte enrere i ara sí. Visca la república i que follin el puto sincer. Gritam os jovens sangramentos. A força de un poc unido é mais forte que toda essa cor. De gente piedosa que caminha na corda. Tenho perguntas, mas não tenho resposta. Aplico 5-5, instaura a ditadura. Controle a imprensa e proíbam suas culturas. De novo renovam os velhos atos de Frank nesse novo capítol de Game of Thrones do Mediterrani. Mira jove bola, pel carrer, ses coles fundins al merder. En Carles parla del procés que els Jordis tornin dels segrets. La gent fa càntics els bombers, els polis van perdre els papers. Aquest tract també ho prova, dones curtes ens en falten més. Els finirans traieu els calés, tingueu-los a un banquet, dic, ostres. Aquells del Pressing Coop es caguen en l'e els mostres. Gràcies als vots del no i solidàries mostres. Per mi els Mossos mai seran dels nostres. españoles. somriuen amb les dents trencades, el fum de les flames infames cremant contenidors. Tenim i raptada, ara et recorda el pare tocant el dispara. Vers a vers els segadors, mori el Borbó, canviarem somriures d'odi. Revolució, per mi mosso sempre és un poli. Rebel·lió, ha, bombes són boom antifeixistes, força, ràbia i no pietat. i indarrak, bete din beharrak, ez gaituk ikinduko mehatxu militarrak, represore mamutzarrak. Kampora guardia zibilak eta nazionalak Ezin da gelditu herri batekin du bidea Herri katalanen aurka frankoren legea Diktadore bat indena la bere Sevian Semea. Los gossos del fascismo trepitgen les urnes. Franco está en la casa y no te viene a hacer preguntas. La iaia tremola, es mossega les ungles, plora per si et volen la que vola com el noi del sucre. Són els drets violats, no una bandera. Són polítics empresonats en democràcies de mantega. El convergent és PDK, el germà gran la trampa. Dui 155 és 1984. No diré mai que això no m'interessa, però la veritat no em ve de gust predicar igual que el ramat ara que tens pressa. Sembrem odi com qui sembra blat, juguem al joc imposat, que no dec res al César. Crec que la idea dominant és de la classe dominant. Es va obrint pas i enrica qualsevol bandera crema si pertany a algun estat. Me gusta Cataluña, me gustan sus gentes, su carácter abierto, su laboriosidad. Son emprendedores, hacen cosas. Fem cosetes. Fem, fem coseta. alguna coseta de tant. Vergonya. Vergonya, déu nhi el temazo de la Perrera amb, amb euskera, amb català, amb castellà, déu nhi Ole, tio. Sí, no, sí. Brutal. Té, té el videoclip també. Sí, el videoclip va ben, molt, molt la pena. Els veuen com canten tot el rapper sí. aquests. Molt bé, força, força interessant el, el tema. De fet, em sembla que també és videolíric d'aquest, no? Que surt també la lletra, potser? Sí, surt la lletra en castellà, perquè com que hi ha euskera i hi ha català, doncs perquè se n'enteri tothom està tot en castellà. En, Cristiano? En Cristiano. <laughs> bueno, més música combativa arribant al final d'aquesta tercera ronda. Ara és el Manolo que li fotrà molta canya. Doncs mira, sí, porto una cançó que també parla molt, molt de l'actualitat política d'ara mateix. A més, ha, ha sortit fa pues, un parell o tres de dies, aquesta mateixa setmana. És un tema dels Rayo Propaganda, aquesta banda formada Olé, pels... Han tornat, eh? Bueno, no diuen que han tornat, tampoc diuen que han marxat, a més ho, ho, ho diuen, eh, que, bueno, que ells ni marxen mai ni tornen mai, simplement estan. És un projecte que està... Van fent. Allà això, com deia, són Los Chicos del Maíz i Los Habeas Corpus i el tema en qüestió, que també és un líric vídeo d'aquests que <laughs> està ara bastant en, en, en boca de la gent que busquem música, sí. no? És el que fan els grups, no? Sí, o sigui, fiquen un vídeo i com que no d'això, pues, fiquen les lletres i bueno... I nosaltres ho pirategem. Sí, està bé. <laughs> sí, és, és així. Doncs això, el Radio Propaganda, el tema en qüestió es diu Mas Mierda. Everybody, come on, come on, come on. Everybody, body, body, body, come on. Everybody, come on, come on, come on. Everybody, body, body, body, come on. Kick, kick, kick, kick, kick it. Check this out. Kick, kick. su bandera del balcón, Puigdemont a prisión y Piqué fuera de la selección. No son patriotas, tan solo reaccionarios. Patriotas que imponen su cuerpo para parar un desahucio. Mercenarios, controlan los medios, defendiendo al empresario y enfrentando al pueblo. Y el enemigo está en un banco, Patricia Botín. El enemigo está en un barco del coyote y piolín. A resistir como Alfon, como Laura, como Alfredo, como Nahuel, como jóvenes de Alsaso. A por la causa y contra el terrorismo de Pablo Motos en y fomentando el machismo más periodismo te lo dicen y a ver si cuelas y tragas y lo toleras en lugar de cuestionar. Porque conoces a quien preside Venezuela y no tienes ni idea de quien preside Portugal. Vamos a ganar y a cortar la cabeza del zar y a quemar la sede del hogar social. Solo son nazis disfrazados de caridad y seguimos gritando. nunca más volverán Os lo aseguro, la banda del crimen talento puro Guitarras cianuro, volvimos y aplicaron el 155 Y tú cancelando bolos como pitingo yo, yo, entiendo las noticias. Yo es un parte de guerra. Más periodismo es que no Ferreras. Que no te enteras. bajita el odio contra Cataluña. Y te lo tragas sin pestañear. Y cuelgas la bandera. Y gritas a por ellos mientras te están robando. No eres español, eres españolito. Los de las porras nunca serán de mi bando. Decir que las estas de izquierdas sí que tiene delito. Oigo las penas, los gritos. Y pobres que trabajan. Y no escapan de la miseria. Y periodistas a sueldo del señorito, exceso de información, psicosis, histeria, no necesito. Tu odio, tus patrañas, Los gobiernan alimañas mientras suena el despacito. España, capital Estambul, al fascismo se le combate como hizo el chaval del polo azul. Tienes tú ahí, hardcore y tatami, quien puso música tu huelga, quién solo en tu mani. Está trucado el fuego jóvenes de Alsasua llevan ya más prisión que Barrio Nuevo, Dios, propaganda, termina y no tiene relevo. Nos vemos en los piquetes 2017, el año del volardo Las ojeras de Ferreras, el flequillo de Cristina Pardo Los medios son el medio de convertirte en eso que te não quadra. Molt bé, família, doncs donem pas a la, a la secció informativa del Pim Pam Pum, donem pas a l'agenda del programa. El primer dels actes que us, que us portem és el 17è aniversari de Can Capablanca, sempre endavant, Can Capablanca en rebel·lió des del 2001, programació de primavera 2018, actes del 17è aniversari, dissabte 24 de febrer a les 11 del matí, taula rodona i debat amb el nom de Construir majories per la República, intervindran el, Albano Dante Fachín, Joan Mena i Isabel Vallet, amb la moderació d'Eudal Griera i Esther Saborido. Eh, un altre acte dins d'aquest dins 17è aniversari de Can Capa, dissabte eh, 3 de març, Assemblea General i dinar i concert. A les 10 i mitja a l'Assemblea General i a les 2 al dinar a la quartera amb el concertàs eh, dissabte 17 de març, a eh, setzena calçotada popular de Can Capablanca, al passeig de l'estació dels Ferrocates de Can Feu, a Gràcia, aquí a Sabadell, i cicle de teatre social i polític també a Can Capablanca començarà demà mateix, el divendres 19 de gener a les 9, amb escales de Lídia Casanova, Aida Ribas i Carles Vidal, de la companyia Orballo Teatre, i a més a més eh, aquest cicle de teatre continua el dissabte 17 de febrer eh, amb la sessió doble de microteatre amb Ofèlia, amb PH, de la companyia Tragaluz i First Round, de la companyia Les Frites. I per acabar aquest cicle de teatre, divendres 9 de març, Judas Traït, de Gerard Videgain, amb la producció del Festival Lola del 2017, i tot això, com diem, és al, el casal independentista i popular Can Capablanca, al carrer Comte Jofre, número 30. A més a més, els actes continuen el 9 de març, el 9 i 10 de març, perdó, amb la Fira del Llibre Feminista, Uh, i tots els dimecres aquí a Can Capablanca, cistelles ecològiques amb, la, amb les cooperatives Treu Banya i Teixit de la Terra, tots els dimecres canya tapa al bar cooperatiu de Can Capablanca i tots els dijous al programa de música cooperativa Pim Pam Pum. déu nhi El següent acte serà el cinema antiespacista de la Cinètica aquest 17 20 de gener a les 5 de la tarda amb la, prin la princesa Mononoke. I un altre acte el divendres 19 a les 6 de la tarda al Buirac, darrer acte d'aquest casal popular i cultural de Cerdanyola, al carrer Torrent número 48, va ser de documental, arrels de resistència i debat i, i música, eh, i tapes. Eh, tot això eh, està organitzat per Crem, Crem Llaços i la, Re la Recol·lectiva de Palestina i, i es farà, com dèiem, al Buirac i organitza també la gent de Ran Cerdanyola i també l'homenatge a, a Thomas Sankara, pensament de colonial de la I pel demà en el 30è aniversari del seu assassinat, amb Saiba Bayo, que és politòleg senegalès i un membre d'Edicions de, eh, Edicions One Africa, el dijous 1 de febrer a les 7 de la tarda a la Ciutat Invisible. I el 20 de gener, a les 6 de la tarda, teniu l'Harmonia, al carrer Sant Adrià número 20, Fabra i Coats, de Sant Andreu del Palomar, xerrada la precarietat laboral en sectors feminitzats. Intervindran treballadores del sector de les queris, les cambreres de pis, la infermeria, el servei d'atenció domiciliària i les veterinàries. Tot això organitzat per Veterinària Digna cinquena polifacètica antiracista, taller de revisió del privilegi blanc a càrrec de Cari McKay, el dimarts 30 de gener a les 7 de la tarda a l'Ateneu Popular de Nou Barris, organitzat per SOS Racisme. I el Fòrum Som Cultura Popular del 25 al 28 de gener de 2018 també a Sant Andreu, a Fabre Coats. El dijous 25 de gener a les 7 de la tarda a l'Ateneu Llibertari de Gràcia, presentació de, del llibre Tras les huelles d'una vida generosa, Aurelio Fernández Sánchez i los solidarios amb el seu autor, eh, Manel Aissa. I anem amb la presentació de Bolshevik a la sala Red Star. El divendres 2 de febrer els Eina presenten disc que a més ho faran en companyia de Casparrata i Los Tronchos. Després hi haurà la sessionaca de DJ Setilla. Enmarcat en la, amb la marxa de llibertat per, per Ocalan, eh, defensem la revolució del Kurdistan 24 i 31 de gener a l'Ateneu Cooperatiu La Baula de Lleida el dimecres 24 hi haurà a les 7 i mitja xerrada sobre la, la marxa del 2018 i, despre, i després sopar tradicional curt i dimecres 31 a partir de les 8 festa solidària amb bingo, música i balls curts solidaritat amb el poble curt. La revolució no es fa, s'organitza. Novament, presentació del treball bolxevic dels Eina, aquesta vegada a l'Espai Jove de la Fontana, el 17 de març a les 9 i mitja. A més a més, ho faran acompanyats i acompanyades de Fals, amb el seu metal de Barcelona, i Answer, que torna als, Answer a tocar, increïble, eh, aquesta banda de hardcore de, de Barna. Al següent acte, a Mateòlica presentant el seu nou disc, La revolució és una bonita palabra, el 23 de febrer eh, serà l'Ateneu Popular de Nou Barris amb Renato a l'aparató. I un altre acte, els 10 anys d'Orgull Juvenil, 10 anys de, de RAN, a Sabadell, el 24 de febrer. No es perdeu els actes que tenen organitzats. I l'últim acte de l'agenda és la gira de Narco amb les properes dates que tocaran el 18 de maig a la Sala Salamandra de l'Hospitalet i el 19 de maig a la Sala Estroica de Manresa.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 Eh, seguim amb més música combativa. Segueix aquesta edició 260 del Pim Pam Pum. Cauen els quintos com a dòlars, com <laughs> diria la cançó, però, però aquí seguim. <laughs> Mireu, Uh, amb què obres quarta ronda, Isma? Uh, Obrirem la quarta ronda, ja passem a coses més serioses, arriben les guitarretes, com sempre diem. Mira, ai, porto ai. una banda que jo és que sóc una persona que quan m'agrada una cosa i tinc molta, molt de material, doncs el vaig portant cada setmana. Em sembla que és la tercera setmana consecutiva que venen a visitar-nos aquí al Pim Pam Pum de Pam Show, aquesta banda de punk rock d'Estocolm, a Suècia, amb la lista al baix, el Niklas a la bataca, el Sorle a l'altra guitarra, perdó, a la guitarra, i la Cecília a les veus. Són quatre persones, dos nois i dos noies, que foten una canya molt genuïna. Des, de, des del seu vídeo del tema d'avançament del seu nou àlbum, és un tema que sortirà el 16 de febrer d'aquest 2018. És un temazo homònim, que es diu igual la cançó com, com el CD, i que porta com a títol Radio Rebelde. You know I'm never far away. Diva un show, em té enamorat, aquesta banda la veritat és que em té enamorat. Tremendo, tremendíssimo. I com vola que facin cançons per les ràdio, ràdios lliures, eh? Sí, sí, la veritat que sí. Una miqueta, una miqueta ens en sentim partíceps, ni que sigui mínimament, de, de les ràdios rebels. Que ho intentem, ha, ho intentem. Aquí, eh? aquí al Vallès, sí. com a mínim. I, bueno, i, i també és veritat que aquesta gent venen el, el 3 de març, em sembla, així, venen a l'Estraperlo, a Badalona. O sigui que la penya que li estigui el que jo sé que hi ha força gent que, que li està agradant aquesta banda perquè hi ha força gent que la segueix i que és una banda que no fa tant que es coneix i que... I Hi haurà que... l'ocasió de veure... Sí, exactament. Jo crec que aquell dia l'Estraperlo estarà rebentat. La veritat que sí. Més música combativa, més, eh, més tercera ronda... No, tercera? Quarta, quarta. quarta, quarta. quarta ja. Estem ja a la Déu quarta. Ja fa Baixada, pujada, fa de tot, eh? Fa de tot, fa, de tot. <laughs> Hem fet l'agenda ja, això ja... Això ja baixa, això ja baixa. <laughs> Va, jo per, estren per estrenar-me en aquesta quarta ronda el que us torno a portar són l'último que cierre. Ja els has portat la setmana passada, tu també ahí exprimiendo, eh? Bien. Ahí, ahí. Home, és que són un grup que m'agradi més o menys el, els discos actuals, el, el porto al cor de quan era més jovenet. Eh? El último que cierra, a aquest disc El mutante del barrio chino, he triado un tema molt, molt, molt característic que es diu La noche, el día, la droga y el sexo. <laughs> Se encontraron en un se regresa. Se contaron mil desdichas, sin un llanto solo risas. ellos bebían, ellos se hacían, vino otro día, luego otra noche, ellos seguían, ellos lo hacían. La noche los demonios. último que cierra. Aquí estrenan disc. Ja és la segona, no?, que sona del, del nou disc. Sí, just la setmana passada. Ja fa temps, ja fa... Però bueno, ha passat tot el Nadal i tal. Mm -hmm. Ja fa un temps que va sortir el disc i fins ahir no van portar la primera i... Ai, ahir, l'anterior programa. Sí. És com, tenia un profe que <laughs> a la EGB que sempre passava el mateix. Ell sí, sempre deia demà. Demà em, em feu... I no era demà, demà, era, era el dia que tocava la classe. Sí, sempre hi havia el cachondeo i ho havia de deixar clar. Que <laughs> jo quan dic demà vol dir el proper dia. Punto, ja, no? Jo els he trobat una miqueta molt canviats amb respecte als inicis, aquesta cançó. L'altre de l'altre dia encara em va entrar potser una mica més. Mm. No? No sé. Sí, el so aquest és més característic de, de la nova etapa aquesta. Mm. Sí, sí, sens dubte. Però bueno, bueno és lo que hay, es sí, lo que sí, hay. No, no. El último que cierre, tiro fijo. Molt bé, seguim amb aquest pim-pam-pum, seguim amb aquesta edició 260 acaba d'arribar el mestre Palli. Bona nit a tothom i bona hora i a tot don. Eh. Què dius, bonic? Molt bé, i vosaltres? Bé, a gustamente. Arribo, arribo tard, però veig que hi ha caliu ja. Ens ha visitat el pollastre. M'he creuat el pollastre pel camí, estava allà, <laughs> l'he vist fuerte com el vinagre i encantat d'estar aquí amb vosaltres una nit més. Molt bé, doncs això que dèiem, és el torn del Manolo que tira una altra bala, ja no sabem ni quantes portem. Ara hi ha quatre, no? Sí. Bueno, us porto, mira, us porto un grup que no tinc gaire info, el més així que he aconseguit és que són de, de Seul, a Corea. Coreans, un, eh? Sí, eh, coreanes. És un grup de, de, de quatre dones que fan punk. Uh, no tinc gaire més info, només que es diuen Rule Destroyer i el tema en qüestió es diu Get Intention. començar el punk, no? Una miqueta així més... S'ha abierto la veda. <laughs> eh, aquestes... Uh, no he trobat gaire més temes que això, però... Déu-n'hi-do si en maneres. Déu-n'hi-do si en maneres. Sí, noi, sí, noi. Aquestes eren de Corea, eh? De Corea, sí, sí. Del sud. Curiosament. Uh, de Seul. Caos sí, i destrucció. De Caos i destrucció, sí. Déu-n'hi-do, déu nhi do Estan, enfada... Estan enfadades allà baix. Sí, estaven prou mira, enfadades. Jo... Ah, ah perdona que et digui, però hagués molat també que haguessin sigut de, de Corea del Nord. <laughs> Sí, bastant. M'hauria sorprès bastant més. <laughs> Això. Mira, jo te les intentaré veure, Manolo. Vinga. Porto... Bueno, és, és la primera vegada que venen. Em sembla que la teva també, no? Perquè jo sí, no les havia sí, sentit sí. mai. Era la primera vegada que venen, per tant, els hi donem la benvinguda a aquestes bandes noves. Jo també porto una banda nova, que són les Made of Face. És una banda de punk formada per les germanes Elliot, que venen de Hastings, al Regne Unit. Eh, són la Allison i l'Anna Elliot a la guitarra i a les veus, l'Avi Elliot a la bataca i l'Amy Elliot al baix i a les altres veus. M'ha fet molta gràcia que és una, és una banda de, de germanes que li foten una xitxa impressionant. Porto el, el segon, no, el tercer homònim de, de la tarda, homònimament parlant, és un e LP i un tema que porten com a títol Made in England i que vull dedicar molt especialment a la meva estimada Noelia, a la meva companya de vida, a la meva pollorita, que sempre li envio des d'aquí un petó oh. i, li, i li dedico una cançó. Clar que sí. Des del Made in England del 2016, ell s'ho la Face des del Regne Unit. Que us jo, crec, jo crec que, que, que les has vist prou bé, eh? Sí, no? Déu-n'hi-do com sonava I anaven, això. I eh? anaven, eh? i anaven. Bones veus, bones guitarretes, la bataca ben posada. La veritat és que és un tema que em va recomanar l'Albert Gran, de Barberà, que és un... És, un, és una mina, no? És una mina, és un xaval que té una, bueno, un, una coneixença a nivell musical brutal i que, i que sempre fa molt bones aportacions aquí al programa okay. i que dediquem a la Pollorita. Més música combativa, arribant a aquesta cinquena cinquena bala, molta, molta ràfaga ja, ara ja no són bales, són ràfagues autèntiques. I ara faré uns frac. Uns frac? Sí. Com abans, que quan he portat el frac que sí. ho he ah. rebentat una ah, mica ah, tot. Vale, vale, vale pues faré un... Pensava, pues sí, ja, ja els has portat. Un altre? Aquí. No, no és un, un altre, altre, és un altre, és un, però seria un, un homònim. Vale. <laughs> Eh, eh, fer-se un frac, no? Fer-se un frac, Fer sí. Frac, vale. Festa'l. Porto els lendacaris muertos. Ah, Repeteixo ara, també. Ara ens entenem. Ara ens entenem, eh, que sí. D'aquest passat 2017, que van fer aquest disc Podran cortar la droga però no la primavera <laughs> <laughs> Gran títol. Gran títol. Sí. És que només amb els, amb els noms de les cançons ja, ja disfrutes. Vull dir, no cal ni escoltar-lo el disco. <laughs> és cert. És cert. Ja només rius per, per com es diu el, el CD, no? I, i el, el nom de la cançó que us porto pues no, no es menys. Es diu Gore Eta. Molt bé. Gore Eta. Gore Eta. Vinga. Gore Eta. desmembramiento de los miembros de los cuerpos de seguridad, piernas amputadas, caras desfiguradas, litros de sangría en la comisaría, mucha casquería y muy poca puntería. Lucha armada, a mí me dan arcadas, a él le dan arcadas. Lucha armada, a mí me dan arcadas, a él le dan arcadas. Esto no es terrorismo, esto no es lucha armada, esto es de serie esto es una marranada. Dejaron las armas y pasar la peona. Desmembramiento de los miembros y las miembros de los cuerpos masacados del gimnasio y gimnasia con sin pasar la fregona. Yeah! Els <laughs> lendacaris muertos que agafen una idea senzilla i fan una cançó amb el missatge concís i àcid. A vegades més inspirada, a vegades menys, però bueno, a mi aquesta m'ha fet gràcia. A mi aquesta m'ha enganxat parlant amb la gent i és, és el que passa. Aquí el pim-pam-pum... Bueno, ja ens ho reescoltarem a casa. I tant, i tant, i tant. Això és tal com raja, no hi ha guions, no hi ha res establert i et pilla com et pilla. Moltes, moltes bales ja tirades, molta ràfaga, moltes varades anem. No sabem allà on estigueu escoltant-nos què us està semblant, què us està semblant perdó, aquesta edició 260, però aquí nosaltres ens, ens estem passant d'allò més bé. Doncs sí, em sembla que seguirem passant-nos-ho passant, molt bé. Uh, mirau, mirau. <laughs> Mireu, uh, jo us porto, bé, us porto una banda de, de Bilbao que fan crash punk. Són Bilbo. Els, sí, mira, de, de Bilbao. Podrien ser de, de Xile, de Mèxic, de, de Perú. No seria d'estranyar, però de tu. Són de, són de Bilbo i es diuen Asfixia i el tema que us porto es diu Felicitat comprimida. <laughs> Bèstia parda. Per aquí també també se sap fer això que fan per allà, per Amèrica Latina. No cal anar gaire lluny, que ho tenim aquí mateix a, a Bilbo, eh? Asfixia. M'has deixat boca badat, tio. Brutal, brutalíssim. Reventant els ciments de Can Capablanca, reventant els estudis de Radiotrama. Doncs sí, això com et deia és eh, gentilesa de la web aquesta Gritando Caos, que porto uns dies comentant-vos, que és una mina, pues aquí han sortit déu nhi asfixia asfíxia des de Bilbao. Espectacular el tema Zarrangano que s'ha tirat, el, el, mestre, el mestre Manolaco, traient-se de la xistera, i això no s'atura, això, això no s'atura. No però no. ja no queda gaire. Ja Exactament, no queda... això no s'atura, però ja tirem l'última bala, és la meva darrera cançó d'aquesta edició 260, és un tema zarrangano, no puc marxar sense posar els Caos Urbano, una banda que també hem portat repetidament aquí al Pim Pam Pum i que ens sembla un tros de banda des de Madrid, aquesta banda de punt formada per skinheads antifeixistes del Covendas. són el Peca a la bataca, el mig i el Frey a les guitarres, l'Escu a les veus, les característiques veus de, de Caos Urbano, eh, el Giuseppe al baix, és un tema zarrangano, el meu quart homònim de, de, la, de, de la tarda, de la vespre. déu nhi eh? déu nhi déu nhi Quart sí. homònim, què deies que era? Un... Era un pòquer d'homònims. Pòquer d'homònims. <laughs> un pocòmim. Un pocònim. <laughs> doncs, doncs això, es diu igual la cançó que el CD, ni vivo ni muerto.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 Molta solidaritat des del Pim Pam Pum per la gent de Núcleo Terco i, i per tota la gent de, de Madrid. Brutal el, el, el temazo eh? de Caos Urbano. Com deies fora de micros, com si no haguessin marxat aquests. De debò, eh? aquest, aquest, aquesta cançó ben rodoneta, amb els coros ben posats, les guitarres amunt, impressionant, impressionant. La veritat és que aquest eh, aquest eh, Ni Vivo Ni Muerto que ha sortit aquest 2018 pinta, pinta molt bé, el seguirem de prop. Sí, sí. I fins aquí I arriba fins aquesta edició sí, 260, eh, penya? Perquè... Déu-n'hi-do, s'ha passat prou ràpid, no? Això, sí, no? sí Déu-n'hi-do, déu nhi S'ha passat prou ràpid com sempre, la veritat és que estaríem una hora més, però, però la veritat és que els programes han de començar i han d'acabar, perquè a més després s'editen, etc etc. hi ha molta feina al darrere, encara que no ho sembli, i aquesta edició 260 toca a la fi, no sense un parell de temes abans, el Pai està a punt de dir-nos alguna coseta, que dius bonic. No, res, només a eh, recordar de nou, per si no s'ha comentat abans, que una abraçada molt forta i tot el suport als companys i companyes de 27 i més, especialment al Miquel de Barberà i a la Laura de Sant Cugat, perquè ens toquen més, més de prop, però tota la resta també bueno, jo Hermet de Terrassa, això que no consti en acte que he dit Terrassa aquí en públic, però bueno, una abraçada molt forta i tot el suport aquí des del Pim Pam Pum no? i els supporters. I tant, sort del Palli que se'n recorda d'allò que no ens en recordem cap de nosaltres, espectacular el Palli amb, amb, els, seus, amb, la, amb els seus apunts. Molt bé, uh, dos temes com dèiem. El primer uh, jo... que el primer el Ricky, no? Vinga, va, jo per, aco per acomiadar-me porto, no sé com ho llegiríeu això vosaltres, Sindaris, CNI Dari. CNI Dari, no? El, del CNI igual. CNI Saps? Dari. CNI... Jo no sé com ho llegiria, jo potser sin Dari però tampoc ho asseguro. Pues això. feminista. Jo crec que el primer és CNI, l'altre no sé què. Bueno, Són i... xavales de València que li foten força canyuqui. Què fan? Fan com una espècie de hardcore... Bueno, és per acabar. Bé, eh? tralleta, tralleta bona. Sí, tot i que és una mica progressiu, ja veureu que no comencem el... fotent-li molta canya, però després sí. Fa pujada <laughs> o baixada, pujada, depèn de com tu miris. Ja. <laughs> I això, el, el, van treure una premaqueta i després això és una maqueta i he extret d'aquesta maqueta un tema que es diu Autodefensa feminista. Molt bé. I tu, Manolo, amb què t'acomiadaràs? Doncs mira, jo us porto als Total Resistència des de Córdoba, un grup de, de punt hardcore, i des de l'àlbum del 1998 Autogestiona tu mente, el tema es diu Gritándolo todo. Molt bé, família, és un plaer estar setmana rere setmana amb totes vosaltres. Com sempre diem, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta! Thank you.